ויאסוף עוד שריו ונגידיו, ויבקשם למצוא עצה שבה יכלה העם היהודי הזה המפוזר בכל ארצות. ויאמרו שרי היטלר אליו ישתדל אדוננו לכבוש ערים גדולות נחמדות למראה ויפקד אדוננו החיילים שבכל ערי ממשלתו, יזינם ויצווהם, ללכוד כל עיר גדולה טובת מראה, יפה חזקה ופוריה, ויוסיפוה על מפת גרמניה. ובזה תגדל ממשלתו, וימצא את כל הנחוץ לו. ובחובשו הערים האלה ייסר אויביו ויכניעיהם, ויעשה בהם כרצונו ויטב הדבר לפני היטלר ויעש כן ויתמלא חימה וילבש נקמה ויקבוץ חייליו ויצווהם הלאה, לכו אחור לא תיסוגו, להגן על עמכם ועל ארצכם, ולהרחיב גבולותיכם. וירימו ידיהם, וישבעו, לשפוך דמם, בעד עמם ומולדתם. ארצות יקרות ונחמדות היו בימים ההם והן אוטריש ותשקוצלובקיה הקרובות לגבולות ממשלת היטלר ושבהן גרים גרמנים רבים בהן ציווה להתחיל, ויתנפלו החיילים עליהן. ממרום השליכו פצצותיהם וממטה היכו בתותחיהם, הרסו הבתים, חרבו הארמונות ושרפו השדות, ונפשות נקיות, ברות וישרות הרגו. ויבהלו האנשים, ויחרדוהו, ותגדל המהומה בערים, כי לא ידעוהו, מה זה ועל מה זה. ובהיכנס החיילים העירה הוסיפו לשפוך דם נקי ולענות נפש תמימה צעקות הדמים העולות השמיימה לא שמעו גם הם יקראו ולא יענו ובחובשו ערים שנית לחד להידיץ ושפך דם אנשיה. באמת כי ליותר מכל. היהודים אינה אבל גם ליושבי תבל פניו פנה וישביעם מכאובים, ויטמיעם חולאים. חוקה אחת הייתה לו, כל מי שאינו נזי, שונא נורא הוא לו, ויחלוק גם לו ממכותיו. ובכל עיר ועיר ומדינה אשר רגלי הנזים דורכות. רף אמר ליהודים, בכי וצום וצעקות, שק ואפר יוצא לרבים. אב מעל בניו לוקח, ולטבח הוא הולך. אם הרקב תינוקה המיתו, בחורים לא הוכננו, ופני זכיינים לא נשאו. לכל אנשי הערים אינה בקור וברעב המית. בתי היהודים החריב. ומדרכי אבותיהם הרחיקם, ויסגירם בהגטו. ולא די לו להיטלר, מה שעושה הוא, ויצווה גם האיטלקים, היפונים וההונגרים, הבולגרים והרומנים לעשות כמוהו, וישלחו ביהודים, גם הם חרון הפעם ויהי צער ליהודים מכל צד סובלים מכות עונשים חרפות גידופים יסורים ומיתות משונות ומנוחה אין להם מכל עבר ויצב המושל לתלות ולהרוג כל המורד בו ויכתבו חוקה זו בספר דברי הימים אשר לא